Արցախի նախագահն այսօր մասնակցել է Ստեփանակերտի օրվան նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Տորոնտոյի հայ համանքի պատվիրակությանը։ Արցախում են Թուրքիայի ժամանած մտավորականները։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը հանդիպել է Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Արմենա Շոտյանը Բաքվում հակադարձել է հակահայկական քարոշչությանը։ Հետվատերազմյան առաջին տարիներն Արցախում արձանագրվեցին որպես դժվարին գոյության տարիներ։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկները Ստեփանակերտում անվճար ընդունելություններ են կատարում։ Արցախի նախագահն այսօր Ստեփանակերտի հանրապետական մարզադաշտում մասնակցել է զանգվածային լրատվամիջոցների մինի-ֆուտբոլի միջազգային մրցաշարի բացման արարողությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր մասնակցել է Ստեփանագերտի օրվան նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Երկրի ղեկավարն այցելել է Մայրաքաղաքի Ստեփան Շահումյանի անվան փուրակ եւ ցաղկի պսակ դրել Ստեփան Շահումյանի հուշարձանին։ Միջոցառմանը ներկա էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը, Ստեփանակերտ քաղաքի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակությունը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Արաբուտից մայրաքաղաքում տոնական Երուսեր է Ստեփանակերտի 94-ամյակ նազդարարող մարզական ու մշակութային միջոցառումները իրենց շուրջն են համախմբել քաղաքացիներին ու հյուրերին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մեր սիրելի մայրաքաղաքը Ստեփանակերտը անվանվել 1923 թվականին ի պատիվ ականավոր քաղաքական ու պետական գործիչ Ստեփան Շահումյանի, բայց որպես բնակավայր անձևավորվել է դեռևս 5-րդ դարի վերջին։ 490-ական թվականներին բնակավայրը հիմնադրել է Վաչագան բարեպաշտ թագավորը։ Իր ասպախմբով այդ վայրով անցնելիս նա հայտնաբերել է մի հորդ աղբյուր եւ անվանել Վարարակն։ Հետագայում 1700-ական թվականների վերջին Աժմյան քաղաքի հյուսիսարևելյան մասում հիմնադրվել է ձմեռանոց Խանեն բաղը, որի անվանափոխումից բնակավայրը ստացել է Խանքենդի անվանումը։ Քաղաքի տարեց մարդիկ, ովքեր սովորաբար իրենց օրվա մեծ մասն անցկացնում են Ստեփան Շահումյանի անվան Օղակաձև պուրակում, մեր բոլորի սիրելի Պիտաչոկում, լավ են հիշում ներկայացնում այն փուլերը, որով անցել է Ստեփանակերտը։ Այսօր էլ նրանք հրապարակում էին միասին նշելու մայրաքաղաքի օրը։ Քաղաքը առաջերիմ կոչվալա Խանքենդի։ Մենք ենքան փոխվել։ Արցախի մայրաքաղաքն է դրա։ Ամեն ինչի շինեմն, ամեն ինչի տեղը տեղը։ Ենքան անկանդիմն թազան ռոքում շինեմ։ Ավելի լավ։ Քաղաքը ամեն ինչն է լավ։ Տոնական միջոցառումների նախաձեռնողն ու կազմակերպիչը բնականաբար Ստեփանակերտի քաղաքապետարանն է։ Մեծ զրույցում քաղաքապետի հատ հատուկ հանձնարարությունների գծով մասնագետ Արթուր Արուշանյանը նշեց, որ քաղաքի օրվա կապակցությամբ կազմակերպ էքսպորտային մի շարք միջոցառումներ։ Բոլոր մասնակիցները քաղաքապետարանի կողմից հուշանվերներ են ստանալու, թե մարզիկները, թե մարզիչները, թե մրցավարները։ Մի շարք մարզաձևերի ցուցադրական ելույթներից բացի եղան նաև մրցույթներ։ Սպորտլանդիա մրցույթում իրենց ուժերն էին չափում Ստեփանակերտի համար 1 եւ համար 10 դպրոցների աշակերտական թիմերը։ Իմ զրուցակիցը հաղթող թիմի երկրպագուներից է։ Առաջին դպրոցը այսօր եկել է մասնակցելու Սպորտլանդիա մրցույթում։ Ես նույնպես առաջին դպրոցից եմ։ Մենք բոլորս եկել ենք աջակցելու առաջին դպրոցին եւ շատ ուրախ ենք, որ առաջին տեղ գրավեցին։ Իրենց ուժերը չափեցին նաև այլ մարզաձևերի մարզիկներ։ Մենք քիչ առաջ մասնակցեցինք Պարանի ձգում վարժությանը եւ հաղթեցինք բոքսերներին։ Դուք ովքեր եք։ Մենք ջուդայիստներն ենք։ Քանի հոգով էիք դուք եւ բոքսերները հավասար։ Ոչ, մենք 6 էինք, իրանք 10։ Մինչ պատանի մարզիկները ցուցադրում էին իրենց ֆիզիկական պատրաստվածությունն ու հմտությունները, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաները ասֆալտի վրա գույնզգույն մատիտներով նկարչություն էին անում։ Ես ուզում եմ նկարել տատիկ ու պապիկը, ուզում եմ երկու երեխա նկարել, աղջիկ ու տղա, որոնց երկեին փուչիկներ են, ծաղիկներ են, արև։ Դա ինչ է նշանակելու։ Որ Արցախում քաղաքի օրն է։ Ես ուզում եմ, որ մեր Արցախ աշխարհի երեխաները ուրախ լինեն։ Դրա համար նկարել եմ ծաղրացող։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը շնորհավորելով մայրաքաղաքի տոնը ասաց. Մեր ժողովուրդն իսկապես արժանի են այսպիսի տոների եւ միևնույն ժամանակ այս տոնը ի հարմար առիթ է մեկ անգամ եւս հետադարձ հայացք դենք մեր քաղաքի անցյալին, գնահատենք ներկան եւ մտածենք ապագա մեր անելիքների մասին։ Այսօր մեզանից իրականչյուրը իրավաբան կարող է հպարտանալ մեր քաղաքի երուսական անցյալով։ Միևնույն ժամանակ մենք պետք է գիտակցենք մեր պատասխանատվության չափը մեր քաղաքի հետագա զարգացման, բարեկարգման գործում։ Որն է այն հրատապ խնդիրը, որը կուզենար լուծված տեսնել քաղաքապետը Սուրեն Գրիգորյանի խոսքով Քաղաքը ինքնին բարդ օրգանիզմ է եւ մյուս բնակավայրից տարբերվում է հենց իր ենթակառուցվածքներով։ Մենք խնդիրներ ունենք այսօր քաղաքի ենթակառուցվածքների։ Գուզնայի բոլոր ենթակառուցվածքները ունեն լուծված այնպես, ինչպես մեր ամենօրյա ջրի հարցն է լուծված։ Շնորհավորական խոսքը քաղաքապետը եզրափակեց քաղաքի համար ավելի պատասխանատու լինելու կոչով։ Ես կոչ կանեի այս տոնական օրը մի քիչ ավելի շատ սիրենք մեր քաղաքը, ավելի ուշադրի լինենք, մեկս մյուսի հանդեպ, շրջապատի հանդեպ, ամեն մի ծառի ու թփի պատասխանատվություն զգանք մեր քաղաքի ապագայի համար, որովհետև մենք ասում ենք Ստեփանակերտը մեր հանրապետության այցեքարտն է։ Ամեն այցելուի մոտ առաջին տպավորությունը ակցացու նրա բարոյական կերպարի մասին ձևավորում է հենց Ստեփանակերտում։ Ուրեմն եկեք անենք այնպես, որպեսզի Ստեփանակերտը լինի ավելի գեղեցիկ, ավելի մաքուր, ավելի կանաչ, հարմարավետ ապրելու եւ աշխատելու համար։ Նշեմ նաև, որ տոնական միջոցառումները շարունակվելու են օրվա ընթացքում մինչև ուշ երեկո։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Սեպտեմբերի 22-ի երեկոյան Արցախի ազգային ժողովի փոքր դահլիճում տեղի է ունեցել խորհրդարանի խմբակցությունների պատասխանատուների եւ ճանաչողական այցով Արցախ ժամանած թուրք հանրային գործիչների հանդիպումը։ Կողմերը անդրադարձել են հայոց ցեղասպանության ճանաչման, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման եւ տարածաշրջանում խաղաղության ու համագործակցության հերանեկարներին վերաբերող թեմաների։ Յուրերի կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը պետք է դիտվի առավելապես ժողովրդավարական արժեքների եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, որ เป զի հնարավոր լինի դրանց հավասարաչափ զարգացումը։ Թուրքիայից ժամանած մտավորականներին ընդունել է արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Արցախի հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը սեպտեմբերի 22-ին ընդունել է Տորոնտոյի հայ համայնքի ղեկավար Հակոբ Ճեմբազյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նա ողջունել է Տորոնտոյից ժամանած պատվիրակությանը եւ նշել, որ Կանադայի հայկական համայնքը Սփյուռքի ամենակազմակերպված համայնքներից է։ համայնք Ցանկանում եմ ընդգծել կանադահայության մեծ եւ կարեւոր դերը Արցախի զարգացման գործում, ինչի համար հայտնում եմ մեր խորին երախտագիտությունը, ասել է Արայիկ Հարությունյանը եւ հավելել, որ Հայաստան համայնական հիմնադրամի եւ այլ բարեգործական կառույցների ծրագրերին կանադահայերի գործուն աջակցությամբ Արցախում բազմաթիվ նախագծեր իրագործվել։ Իր հերթին շնորհակալություն հայտնելով Արայիկ Հարությունյանին ջերմ եւ անմիջական մտնոլորտում կազմակերպած ընդունելության համար, Հակոբ Ճամբազյանը նշել է, որ Արցախ իրենց հերթական այցը կրկին բարեգործական առաքելությամբ է եւ Կանադայի ողջայությունն իր հնարավորություններով միշտ Արցախի կողքին է։ Սեպտեմբերի 17-ից 23-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 4000 գրակոց։ Բացի երազքային զինատեսակներից առաջնային գծի հարավարևելյան հատվածում ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետներ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են առաջնագծում պահպանել թելադրողի իրենց դերը եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկում մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Նյու Յորք կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ստեֆան Վիսկոնտիի եւ Էնդրյու Շեֆերի հետ։ Հանդիպանը ներկա է եղել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Այսօր Նյու Յորքում կայանալիք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից որևէ սպասելիք չունեմ։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը։ Նա նշել է, որ դրական է գնահատում հանդիպման փաստն ինքնին, բայց չի կարծում, թե դրական ակնկալիքներ պետք է ունենալ։ Ադրբեջանը շարունակում է իր ռազմատենչ քաղաքականությունը, ինչի վկայությունն էր Ալիևի հայտարարակ հայտարարությունը ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Ասում էր, թե կգան կպատժեն արցախցիներին, իրենց հողերը կազատագրեն, Թե անող էին թողանային, հոխորտալով չէ։ Մենք տեսել ենք, թե ինչով են ավարտվում այդ հոխորտանքները։ Եթե Ադրբեջանի նախագահն է այդպես խոսում, արտգործնախարարն ինչ պիտի անի։ Բնականաբար որևէ սпасելիք չկա, բայց ինչ խոսք հանդիպելն ավելի լավ է, քան չհանդիպելը, նշել է Վարդգես Բաղարյանը։ Բաքվում ընթացող Եվրանես խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից կազմակերպված համաժողովում Ելույթով հանդես է եկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Արմեն Աշոտյանը։ Իր ելույթում նա նշել է, որ հայկական պատվիրակությունը Բաքվում է համաժողովի բուն թեմաների, այլ ոչ թե Ղարաբաղյան հակամարտության քննարկման համար։ Այս համատեքստում նա նաև ընդգծել է այն հանգամանքը, որ հակամարտություններում տուժում են հակամարտող բոլոր կողմերը, ուստի անհրաժեշտ է լսել բոլոր կողմերին եւ արկա հարցերը քննարկել մարդու իրավունքների եւ մարդասիրության շրջանակներում, անկախ քաղաքական, էթնիկական եւ կրոնական տարբերություններից։ Այս համատեքստում Արմենաշոտյանը հորդորել է ադրբեջանական կողմին գալիք սերունդներին չսնել հայատյացությամբ եւ քսենոֆոբիայով, ինչն իր բացասական հետևանքները կունենա ողջ տարածաշրջանի համար։ Նշենք, որ Ղարաբաղի ազատագրման կազմակերպության ակտիվիստները ողոքի ակցիա են անցկացրել Ադրբեջանի Միլի մեջլիսի դիմաց։ Ցույցն անցկացվել է Բաքվում ընթացող Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի միջոցառմանը Հայաստանի պատգամավորների մասնակցության դեմ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հետպատերազմյան առաջին տարիները Արցախում արցանագրվեցին որպես փլուզված տնտեսությամբ դժվարին գոյության տարիներ։ Խորհրդային շրջանում գյուղատնտեսական մթերքի առանձին տեսակներով նույնիսկ Ադրբեջանի պահանջները որոշակի բավարարող Արցախը գրեթե ամեն ինչ ներկրում էր Հայաստանից։ Վելլալայանի ռեպորտաժը։ Պատերազմից հետո երկար տարիներ հողը կամ պարապ մնաց կամ ոչ ճիշտ մշակվեց կամ էլ արդյունքները թևաթափարեցին հողամշակին։ Այդ իսկ պատճառով Արցախի շուկայում շարունակում է ենթագավորել Հայաստանից ներկրած պոմիդորը, վարունգը, բադրիջանը, սոխը, կարտոֆիլը, լոբին եւ այն ամենը, ինչը տեղում աճեցնելու համար բնությունը տվել էր բոլոր պայմանները, իսկ կառավարությունն էլ ստեղծել հնարավոր բոլոր միջոցները։ Վերջապես երկար տարիներ հետո միայն շուկայում եւ մթերմանկետերում նկարագիրը փոխվեց։ Մասին է վկայում նաեւ Արցախ ֆրուտ պահածոյացման գործարանի գլխավոր տեխնոլոգ արտադրության պետ Կարինե Հակոբյանը։ Այս տարի մեզ գոհացրել է իհարկե բավականին մեր բանջարեղենների մթերումը։ Անցյալ տարի բանջարեղենների մթերման ապահովումը կարելի ասել 50%-ից ավելին Հայաստանից էինք մթերում։ Այս տարի կարելի ասել Հայաստանից ընդհանրապես չենք մթերել, բացառությամբ մի քանի, ասենք, տոննայի հաշվով նախ միջև մեր Ղարաբաղյան հումքը դառնում էր։ Սկզբնական պամիդորի մթերումը քանի ռեզ կատարել ենք Հայաստանում։ Հիմնակամատակարարները Քաշաթաղի ու Ասկերանի շրջանից են։ Տեղի արտադրողը արդեն ոչ միայն ապահովում է անհրաժեշտ քանակը, այլ նաև հասցնում է այլ մթերման կետեր էլ մատակարարել, ասում է գլխավոր տեխնոլոգը։ Եվ հավելում, մատակարարների հետ ստեղծված են փոխվստահելի հարաբերություններ, ինչը եւ դյուրին եւ հաճելի է դարձնում աշխատանքը։ Նախանցած տարվանից ունենք մեր համապատասխան մատակարարները։ Ունենք Ղազարյան Սիրական, ունենք Հովսեփյան Աշոտ, Ղազարյան Լևոն, Սուլթանյան Շահեն եւ այլն եւ այլն։ Նրանք արդեն մեր հետ աշխատում են։ Նախորոք զանգում է մեր հետ մատակարարման բաժնի պետը, ինքը արդեն գրաֆիկային ընդունելությունը ընդունում է համապատասխան մեր հնարավորությունների չափին։ Նենց չի որ ասենք վերեգրոսնենք ու փչացնենք շպրտենք։ Մթերման ենթակա հումքը պետք է համապատասխանի մի շարք չափանիշների։ Միայն լաբորատոր հետազոտություններից հետո մթերքը ընդունվում է հետագա վերամշակման Առաջի հերթին նայում ես արտակինը, որ համապատասխանի։ Հետո անցնում եք քիմիական անալիզների, մեխանիկական անալիզներ։ Ստուգում ենք չորնուցեր, համապատասխան նորմաների, ստուգում ենք ամենակարևորը, որը կոչվում է դանդաղմահ, նիտրատները, եւ ինչ վերաբերվում է դրան, ասենք պամիդորը ինչ է, նիտրատները ստուգում ես, խոնավությունը ստուգում ես եւ նրա արտակինը, որ լավ է։ Պարկաստո համապատասխանում է։ Իրականում մեր Ղարաբաղի մշակած բանջարեղենների ինստիտուտները գոհացնում են որպես մասնագետներ։ Մենատնտեսների հետ համագործակցությունը թույլ է տալիս գործարանի գլխավոր տեխնոլոգին համոզված հայտարարել, որ մեր ժողովուրդը արդեն գյուղատնտեսական ասպարեզ է մտնում։ Երբ որ բանջարեղենը ընդունում եմ ես, մի տեսակ ուրախանում եմ, որևէտև արդեն նկատում եմ, որ մեր Ղարաբաղցիները արդեն մտել են հունի մեջ գյուղատնտեսական բանջարեղեն արտադրելու համար ու հայմատականի դնելով ես զգում եմ մեծ տարբերություն Եթե տեղական արտադրության բանջարեղեն մթերելու հարցը գործարանը լուծել է, ապա չլուծված է մնում բանվորական ուժի խնդիրը։ Այսօրվա դրությամբ Արցախ ֆրոտը մթերում է մինչև 600 տոննա բանջարեղեն իրականում ունենալով մի քանի անգամ ավելի մեծ մթերման հնարավորություն։ Ավելի մեծ աշխատուժ ունենալու դեպքում մենք կկարողանայինք մթերել ամբողջ Արցախում արտադրված բանջարեղենի մեծ մասը, վստահեցնում է գլխավոր տեխնոլոգը Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղագյուղի միջնակարգ դպրոցում ուսումնական գործընթացն իրականացվում է հերթափոխով։ Այս մասին ասել է դպրոցի տնօրեն Լյուվա Գրիգորյանը, հավելելով, որ դպրոցի շենքը կառուցվել է 2005 թվականին, բայց քանի որ այն ժամանակ դպրոցականները քիչ էին, այն նախագծով փոքր տիպային շենք է։ Քանի որ վերջին տարիներին գյուղում ծնունդների թիվը շատացել է, հետևաբար ավելացել է նաև աշակերտների քանակը, եւ արկա 11 դասասենյակները չեն բավականացնում դասապրոցեսը լիարժեք կազմակերպելու համար, ասել է Լյուբա Գրիգորյանը եւ ավելացրել, որ գյուղում մանկապարտեզի բացակայության պատճառով նախադպրոցական տարիքի 10 երեխայի պարապմունքները եւս անցկացվում են դպրոցում։ Սեպտեմբերի 22-ին Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում սկսվել է Երևանի Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնից ժամանած բժիշկների անվճար հիմունքներով քաղաքացիների ընդունելությունը եւ խորհրդատվությունը։ Ուրոլոգ Շահեն Դանիելյանը նշել է, որ հանրապետական հիվանդանոցը հնարավորություն է տալիս կատարել տարբեր հետազոտություններ։ Մենք այստեղ իրականացնում ենք կոնսուլտացիոն ծրագիր, ինչպես նաև փորձի փոխանակում, եւ այն հնարավորություն է տալիս երկու հիվանդանոցների բժիշկներին քննարկել տարաբնույթ հարցեր, ասել է Շահեն Դանիելյանը։ Մարզասերների համար Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Ստեփանակերտի հանրապետական մարզադաշտում մասնակցել է զանգվածային լրատվամիջոցների մինի ֆուտբոլի միջազգային մրցաշարի բացման արարողությանը։ Երկրի ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումների անցկացումն Արցախում, նշելով, որ դրանք նպաստում են եւ սպորտի massայականացմանը, եւ Արցախի ու տարբեր երկրների լրագրողների միջև գործնական եւ մարդկային կապերի հաստատմանն ու ամրապնդմանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան տաքություն։